Un, dos, un, dos, tres i agafa la pata, la pata de cabra, rebenta el pan i entra en la casa. Mira-la bé, sí, mira-la bé, és tota vostra, de tots i ningú més. Prou manipulació informativa. La per para la gent, no para el turisme. Aturem la destrucció dels barris. Basta de Recuperem el carrer. No més repressions. Habitatge per a totes. Defensem els espais alliberats per una cultura popular i anticapitalista. Amics i companys, sí. Arriba l'eterna, l'eterna assemblea. Sabeu el que dic i no és cap mentida. Parla un, i en parlen dos, i en parlen tres, i en parlen tres... Manifestació en suport de l'ocupació. Dissabte, 19 de maig, a les 5 de la tarda, al portal de l'Àngel. Sempre te'n vas, espera sempre tornar. Li diuen democràcia i tu saps què? Ή του σαψκέν Ή και σαψτρού Ή και σαψτρού